юраду юрри. Юраду, юраду хварзам. Кашхи емразен тірліне, юрышсем кайықсем иллензен. Итлезе юраду юррине шүргүнне житнине, эпсана кетнине эспілзем чунзавны. Энензем. Шургигаш юраду, черене ыраду, Пурныжа вутлы туйым барзам. Пір-бірне савдарза, юнажа руттарза. Юраду, юраду хварзам. Кашхи разен зулғанне, тандышсем тузымзем бұғынзан. Юраду хый да юқса, ташлаза юратса, юратмашкын хужа шүргіне. Шүрхигаш, Юраду, чырене ыраду. Пурныжа вутлы дуйым барзам. Пәр-біріне савдарза, чуптуза уйырза. Юраду, юраду хварзам. Кашхи емразен жолчызем, шилбеле шумырба жүхензен. Ман жинжен, сан жинжен, шул жинжен, әбі санын дезе, Эзі манын дезе, юраду хой галать туй дезе. Шүргегаш, юраду, черене ыраду. Пурныжа вұтлы туйым парзам, пәрбіріне савдарза, туйзене таптарза, юраду, юраду хварзам.